บุ๊กทูสิบแปดิการทำความสะอาดบ้านโซจิวันนี้เป็นวันเสาร์今日は土曜日ですวันนี้เรามีเวลา今日は時間があります วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์今日アパートの掃除をしますผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ私は風呂場を掃除しますภรรยาของผมกำลังล้างรถ夫は車を洗いますเด็กๆกกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน 子供たちは自転車をきれいにします。คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้おばあちゃんは花に水をやります。เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก子供たちは子供部屋を片付けます。ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ夫は自分の机を片付けます。 ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า私は洗濯物を洗濯機に入れます。ผมกำลังตากผ้า私は洗濯物を干します。ผมกำลังรีดผ้า私は洗濯物にアイロンをかけます。หน้าต่างสกปรก窓が汚れています。 พื้นห้องสกปรก床が汚れています。จานชามสกปรก食器が汚れています。ใครเช็ดหน้าต่าง誰が窓掃除をしますかใครดูดฝุ่น誰が掃除機をかけますかใครล้างจาน 誰が食器を洗いますか